صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى بعد يحمد قمول سبحانه وتعالى كذلك سالنا سلام رسول صلى الله عليه وسلم نكوسيين فرمجا نكوسيا نفسيا وتكمروا الله سبحانه وتعالى هو المجلس ومحاضرة محاضرة وطن قطن قطن وانزا وكي نا تو حديثي يا الإبت hadithi ambayo mama yetu Aisha alikuwa amesingiziwa kufanya uchafu wa zinaa na sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wiki iliyopita tulikuwa tumeanza mwanzo wa hadithi haya ilivyokawa mpaka tulikuwa tumezungumzia habari ya mama yetu Aisha kufika na Safwan ibn al-Mu'attal al-Sunani thumma Zakwani pale ambapo alikuwa na jeshi kwa hiyo walipokuwa wamefika pale kuna yale ambayo yalianza kuzungumzwa na mkubwa wa yale mazungumzo alikuwa ni Abdullah Ubay bn Salul yeye zile habari zilikuwa zinazungumzwa mbele yake na akawa nakiri na unakusikiliza lakini vile vile na akawa anafanya kazi ya kuchambua na kusambaza zile habari baina ya watu lakini vile vile kwa watu ambao walikuwa wametajwa katika ile kadhia kwamba nao walikuwa wameshiriki kwa namna moja ama nyingine katika kusambaza zile habari ni Hasan bin Thabit huyu pia alikuwa katika wale ambao walikuwa wanaeneza zile habari kadhalika Misraq bin Utada na Hamna bintu Jashi ambaye ni mdogo wake na Zainab binti Jashi ambaye ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Kwa hiyo mama yetu Aisha anaendelea kutuambia habari jinsi ilivyokaa. قالت عائشة فقدمنا المدينة amesema mama yetu Aisha tukafika Madina yani baada ya kulikuta lile jeshi msafara ukaendelea mpaka kufika Madina baada ya kufika Madina anasema fashtakaitu hina qadimtu shahran والناس يفيضون في قول اصحاب الافك لا اشعر بشيء من ذلك anasema tulipofika Madina niliumwa mwezi mzima yani baada ya kufika Madina kutoka kwenye ule msafara na maneno yale yalishaanza kuzungumzwa mama yetu Aisha aliumwa mwezi mzima wanazu yufiduna fi qawli ashab al-ifk na watu wakiwa wanaingia na kusambaza maneno ya watu wale wenye mazungumzo ya uongo kwa hiyo kwamba huo mwezi mzima na watu wanaendelea kusambaza zile habari na wakiwa wanaendelea kuelezana hali jinsi ilivyokawa hata kama yale maneno yenyewe yalikuwa si kweli lakini kuna watu waliingia ndani yake wakawa wanasambaza zile habari mwenyewe mama yetu Aisha anasema la ashuru bi shay'in min dhalik nilikuwa si chochote kile na nilikuwa sijui chochote kile katika habari za al-ifk hakuna ambacho nilikuwa nakijua na hakuna ambacho nilikuwa nakihisi lakini nasema wa huwa yarifuni fi waj'i anni la a'rifu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallama اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي anasema na kilichokuwa kinanipa wasiwasi kitu ambacho kilianza kunipa wasiwasi fi wajai katika huo mgonjwa wangu ambao nilikuwa nauma anni la a'rifu min rasulillah sallallahu alayhi wasallam al-lutf alladhi كنت ارى منه حين أشتكي anasema isipokuwa mimi nilikuwa sijui nilikuwa sioni ule upole ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ufanya na mimi nilikuwa nauona pale nilipokuwa nauma habari Mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwa zimemfikia sasa kilichotokea sasa ikawa hata ile hali ya muamala wa kawaida na wewe Aisha ilikuwa mfungwa mwanzoni Aisha alikuwa na umma Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamfanyia upole lakini kwenye ukomajiaji hii aliyoumwa baada ya kutoka Madina mume wetu Aisha anasema kwamba ule upole wake ule ambao Mtume alikuwa anafanyia nilikuwa siuoni tena jambo kama ile ilivyokuwa natokea hakika habari yake inakuwa nzito Kwa hata Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye pia hali yake na mkia ulibadilika. So maneno yake alikuwa anasema na mazingira ndio yalikuwa hivyo. Kwa hiyo hata ile hali ambayo Mtume alikuwa anaamiliana na mkeo wakati alipokuwa anauma ilikuja kubadilika. Lakini vile vile hapo tunapata faida kwamba أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف الغيبة. النبي صلى الله عليه وسلم alikuwa hajui ghaiba. لانه لو كان يعرف الغيب ويعلمه لا عرف وعلم حقيقه الامر فصوب كما صلى الله عليه وسلم بقوة نجوة غيب بس ان يكون حقيقه وجابه كما امهت عائشه يقوم ما يعني ان الوقت يكون يزوجا لكن نبي صلى الله عليه وسلم بقوة نجوة غيب na ndio maana hata yale maneno yaliyokuwa حتى hata hali ya kawaida yeye kama binadamu ilikuja kubadilika kwa hiyo anasema kwamba alikuwa sio ule upole ambao mtume alikuwa anifanyia pale nilipokuwa naumwa انما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم kitu ambacho kilikuwa kinatokea ni Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaingia kwangu kisha nasalimia thumma yakulu kaifa tikum kisha nasema mnaendeleaje kwa alikuwa akiingia hakuna kingine alikuwa anasalimia na kusema mnaendeleaje zaidi hapo ilikuwa hakuna jambo lingine tukishaingia msalamu mnaendeleaje hala habari zimeisha mwenyewe mtu anasema thumma yansarifu kisha anaondoka zake kisha ingia salimia akishauliza kaifa siku hala mtume anaondoka zake na kuendelea na habari zake anasema fadhalika jaribuni ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين ركعت anasema hilo ndio ambalo tulikuwa nalipa wasiwasi baada ya kuona jinsi ambavyo muamala wa Mtume الله عليه wasallam ulivyokuwa umebadilika kwangu na yale ambayo nilikuwa nayaona wakati nilipokuwa nauma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa yanakuskana hilo ndio ambalo nilikuwa ninalipa wasiwasi lakini pamoja na hayo anasema wala ashuru bisharri nilikuwa sihisishari yoyote kwa sababu yeye alikuwa juu chochote kwa hata alikuwa ametokea mwenyewe anasema mimi nilikuwa sihisi aina yoyote ile wanaona kwenda ameshughulishwa na mkono wake lakini kwamba kudhania kuna jambo la shari la hilo lilikuwa sijafikiria hata kidogo anasema hata kharajtu hina nafahtu anasema mpaka nilipotoka wakati ambapo nilipokaribia kupona yani neno na kasi ni pale mtu anapokuwa nauma anapokuwa anakaribia kupona ndio neno hili la na eh, nakahtu linapokuwa linatumika kwa anasema mpaka nilipotoka wakati nilipokaribia kupona yani hina afaqat min maradhiha wa lam tatakamal sihhatuha yani mpaka pale ambapo alikuwa amepona kutoka katika yale maradhi yake lakini siha yake ilikuwa haijatimia anasema fakhrajtu ana ma ummi misri mpaka nilipotoka mimi na mama misri huyu misri ni yule ambaye tumetaja katika watu ambao walikuwa wanasambaza zile habari wanasema fakharaitu ma ummi mitahib nikatoka pamoja na mama mitah qibala al kuelekea upande ambao wenyewe walikuwa wanaita al ni upande kwa hiyo tukatoka kuelekea huo upande wakana mutabarradana na hiyo almatali au huo upande ndio ulikuwa sehemu ambayo sisi tulikuwa tunakidhi haja yani maudhi'a eh, at-tabarruz ni sehemu ambao wao walikuwa wanaenda kwa ajili ya kukidhi haja walikuwa wajijenga vyoo kwa hiyo walichokuwa wanakifanya walikuwa wanatoka kwenye majumba yao safari kwenda katika hayo maeneo na kukidhi haja kisha wanarudi anasema wakunna la nakhruju illa laylan ila laili na tulikuwa hatutoki isipokuwa usiku mpaka usiku yani wao kwenda sehemu kwenda kujisaidia walikuwa hatutoki isipokuwa usiku mpaka usiku na hili linatoka faida ya yale ambayo yaliyoeleza mwanzo kwamba wao walikuwa hawali sana kwa sababu ingekuwa wanakula sana basi ilikuwa kila wakati waende kujisaidia lakini hali ilikuwa kinyume na hivyo walikuwa wanatoka usiku mpaka usiku kwa ajili ya kwenda kujisaidia wewe mwenyewe anasema kunna la nakhruju illa laylan ila layli na tulikuwa hatutoki isipokuwa usiku mpaka usiku wadhālika qabla an nattakhidha al-kula na haya yalikuwa kabla sisi hatujatengeneza vyoo au al-kunfa kabla an nattakhidha al-kunfa kabla hatujajenga vyoo kabla hatujafanya uh, sehemu maalum karibu na majumba yetu na kufanya sehemu ya kukidhi haja الكنف au القدره ni mambo ya kadhaa haja sehemu ya kukidhi haja kwa hiyo wakati haya yanatokea walikuwa walitengeneza vyoo karibu na majumba yao kwa hiyo ilikuwa inawalazimu sasa kutoka na kwenda hiyo sehemu kwa ajili ya kwenda kukidhi haja zao kwa anasema وذلك قبل an nattakhidha al قريبا من بيوتنا buyutina na haya yalikuwa kabla hatujatengeneza vyoo karibu na nyumba yetu qala anasema mbele Aisha wa amruna amru al-arab al-awwal fi al-bariyya kibala al-ghaib na jambo letu sisi lilikuwa ni jambo la waarabu wa mwanzo ambao walikuwa wanaishi mkulini yani sifa ambayo tulikuwa nayo wakati huo ni kama sifa ya Waarabu wa mwanzo ambao walikuwa wanaishi maporini kibala al kuhusiana na upande wa kile haja kwa sisi hali yetu ilikuwa kama vile ambavyo Waarabu wa mwanzo walikuwa anasema kunna nataadha bilqunuti an natadhaha 'inda buyutina na tulikuwa tunaudhika kutengeneza vyoo kwenye majumba yetu pia hali waarabu mwanzo walikuwa nayo kwa hiyo hali iliendelea mpaka hiki kisa kinatokea hali ilikuwa hivyo wao walikuwa hawapendelei kutengeneza vyoo kwenye majumba yao au karibu na majumba yao kwa hiyo ilikuwa wanaenda mapolini huko kwa ajili ya kukidhi haja zao قالت mama yetu alisema fantalaqtu ana wa ummu mistahil nikatoka mimi na mama mistahil kila ismuha Salma imesema kwamba jina lake ni Salma Huyo mama mistahil imesema kwamba jina lake uh, ni Salma wengine wanasema sio hilo lakini hii ni kira kwamba jina la Mistah alikuwa anaitwa Salma huyo Ummu Mistah mama yetu Aisha anasema wa hiya natu abi Ruhmin ni binti wa Abu Ruhm huyu Abu Ruhm jina lake ni Unais Abu Ruhm jina lake ni Unais Abu Roho jarati Munay ibn al-Muttalib ibn Abd Manaf kwa mwenyewe anasema kwamba jina lake ni Salman halafu akasema kwamba ni mtoto wa Abu Roho ambaye jina lake ni Munay wa ummuha bintu Sakhrin ibn Amir na mama yake yani mama wa mama wa Mistah ni bintu Sakhrin ibn Amir ambaye amesema ismuha Raifa jina lake anaitwa Raifa ismuha Raifa jina lake anaitwa Raifa huyu mama yake na mama yake na Misra khalatu Abi Bakr as-Siddiqi ni mama mdogo wa Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu mama Misra mama yake anaitwa Raitha bintu Sakhr ibn Amir ambaye ni mama mdogo wa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha radhiyallahu anhu wabnuha Misra ibn Uthatha ibn Abbas na mtoto wake ni Misra ibn Uthatha ibn Abbas ibn Muttalib kwa hiyo kuna mama yake Misra ambaye nimesema kwamba jina lake ni Laila alafu kuna baba yake na mama Misra ambaye jina lake ni Unais halafu kuna mama yake na mama Misra jina lake ni Raita halafu kuna mwenyewe Misra ambaye wanasema kwamba Misra ni Raka lakabu yake ama uh, jina lake sio hili bali wanasema kwamba jina lake ni Auf jina la miswak ni au kwa hiyo mama yetu acha anasema nikatoka mimi pamoja na umu miswah kuelekea sehemu ya kukidhi haja anasema faakbaltu ana wa ummu miswah qibala baiti hina faragna min sha'nina kisha nikaelekea mimi pamoja na mama miswah nyumbani kwetu baada ya kuwa tulimaliza haja yetu kwa wameondoka walioenda kwa ajili ya kukidhi haja zao wa harudi zao nyumbani sasa kuna baadhi ya riwaya kwamba swala la kukidhi haja halikutokea bali walikuwa wanaelekea kwa ajili ya kukidhi haja kwa hiyo kilichotokea baadaye mama Musa akaja kuteleza kwenye nguo yake akamlani mwanawe kwa baada Athman mwanawe acha akamwambia mbona maneno uliyozungumza ni mabaya wakati ni msahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kumbe wewe ni mwenye kukasirika mno kwani hujui kinachoendelea yani wakati unatembea kwenda ukili haya hakuna unachojua kinachoendelea kuna kuna ninachojua akamweleza ile habari kwamba bwana kuna watu wanazungumza maneno haya kutana na wewe mama yetu Aisha anasema pale pale hiyo hadi yenyewe sikujisikia tena tukarudi tukarudi nyumbani yani kuendelea tena safari yani baada ya kuambia hayo maneno moja kwa moja tukarudi nyumbani kwa hiyo taawili ya hapo wakasema yani baada ya haya maneno kwamba wao walirudi na ukija haja yao ile ya kutembea lakini ukija haja kama haja haikutokea isipokuwa walirudi baada ya mama yetu Aisha kuambiwa yale maneno kwamba kuna watu wanazungumza maneno kadha kuhusiana na wewe kwa hiyo mwenyewe anasema faatharat ummu misrahib fi mitha akateleza mama misrah kwenye nguo yake faatharat bima nazallat akateleza ummu misrah mama misrah fi mitha kwenye nguo yake almirth ni aina katika aina za nguo sio kwa vile kawaida wanawake wanakuwa wanavaa nguo ndefu kwa hiyo wakati anatembea akakanyaga akateleza akaanguka faqalat akasema ummu misbah ta'isa misbahul ameangamia misbah baada ya kuteleza na kuangua akasema ameangamia misbah Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema faqultu laha nikasema mimi kumwambia ummu misbah bi'sa ma qulti ni maneno mabaya sana uliyosema haya maneno uliyosema ni maneno mabaya sana afasubina rajulan shahida badran je unamtukana mtu ambaye ameshuhudia vita vya badri haya maneno unayosema huyu mtu alishuhudia vita vya badri sasa kwa nini unakuja kuzungumza maneno kama haya kwamba ameangamia kwa nini haya maneno unayosema halikuwa mwenyewe huyu yeye ameshuhudia vita vya Badri fakala umu مصر akasema ايها hanta ولم تسمعي ma qala ايها hanta ما اي ghafila ya ya ghafila اي من akamuita Aisha kuwa mwenye kughafirika akamwambia walam tasma'i ma qala hivi hujasikia alichokisema huyu mtu kama wanasema ameshuhudia badri na lakini wewe hujasikia alichokisema huyu mtu kala mama yetu Aisha akasema wa qultu maka na nikasema nini amekisema misa huyu ni nini amekisema anasema fa akhbarani biqauli ahli al-ifk akanieleza kauli ya watu wa ifk baada ya kuteleza akamsema vibaya mwanawe na mama yetu Aisha kumhoji na kumwambia kwa nini mtukana mtu ambaye ameshuhudia vita vya na kumuuliza kwamba wewe mwenye kukafirika hivi hujasikia alichokisema Ummu akasema sijasikia chochote Biblia inasema akamweleza sasa kauli ya watu wa Egypt. Wakati haya yanatokea, kumbuka baba yetu Aisha alikuwa anakaribia kupona kutokana na homa ile ambayo alikuwa ameumwa mwezi mzima wakati walipotoa katika vile vita. Kwa baada ya kuelezwa ile habari, qala mama yetu anasema fazaltu maradan ala maradhi nikazidisha maradhi juu ya maradhi yako habari sasa namfikia alikuwa ni chochote anaambiwa anasema maradhi yangu nikaezidisha juu ya yale ambayo yalikuwa mwanzoni alikuwa anakaribia kupona lakini habari alipoambiwa sasa ndio ikawa mtihani mzito hofu ikazidi zaidi ya vile ilivyokuwa mwanzo hii ni hali ya kawaida mtu unapoambiwa jambo zito la namna kama hii hakika huwezi kuwa sawa huwezi kuwa sawa watu mbeto aliwaambiwa hili jambo hajaje haikuwa sawa bali maradhi yake yalikuwa mwanzo ya yakajiti sikwambie pia mwenyewe mwanamke afadhali angekuwa mwanaume angeweza kutahamili lakini mwenyewe mwanamke hali yake ikazidi kuwa mbaya anasema falamma raja'tu ila baiti pindi niliporudi nyumbani kwangu دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم aliingia kwangu mtume sallallahu alaihi wasallam akasalimia thumma qala kisha akasema kaifa tikum mnaendelea kama kawaida hali mkawa kwenye yale maradhi toka mtume sallallahu alaihi wasallam aliyopata habari vile yeye alikuwa akiingia kwa Aisha alikuwa anasalimia na kumwambia kaifa akimaliza hapo anaondoka gari kwa hiyo hapa mtu Aisha anasema niliporudi nyumbani kwangu mtume aliingia kwangu akasalimia thumma kala kisha akasema kaifa tiku fakultu lahu nikasema mimi yani Aisha anasema sasa kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam atadhanu li an atia abawaya je unanipa ruhusa ya kwenda kwa wazazi wangu kabla hajaondoka kwa sababu ilikuwa kawaida akiondoka akiingia tu kusalimia akisema kaifa tiku anaondoka kwa hiyo alipoingia akasalimia na kusema kaifa tiku kabla hajaondoka Aisha akamwomba ruhusa na kumwambia je unaweza ukaniruhusu kwenda kwa wazazi wangu lakini lengo lake ni nini mwenyewe mama yetu Aisha anasema qala amesema Aisha wa uridu an astaiqina al-khabara min qibalihima na nilikuwa nataka niende nikayakinishe habari kutoka wazazi wangu tamsikia mamisra ile habari lakini ah, pamoja na kuipokea katika ile hali ambayo alikuwa ameipokea lakini akaomba ruhusa aende kwa wazazi wake kwa ajili ya kwenda kuyakinisha ile habari kwani habari ni ya kweli kwa akamwomba ruhusa mtume sallallahu alayhi wasallam قال كما yetu Aisha anasema fa'adna li rasulullah sallallahu alayhi wasallam akanipa ruhusa mtume sallallahu alayhi wasallam ya kuondoka na kwenda kwa wazazi wangu kwa hiyo Aisha akatoka akaenda kwa wazazi wake anasema faqultu li ummi nikasema kumwambia mama yangu ya ummata ewe mama madha yatahaddathu an-nasu kitu gani watu wanazungumza anafika kwa mama yake anamwambia mama ni kitu gani mtoto wako anakizungumza hii kawaida ya watoto wa kike mara nyingi wao yanapopata majambo breki ya kwanza ni kwa mzao ila ndio tukifanya hichi hicho hichi yeye alitoka huko akumtafuta baba yake Abubakari kwanza la alikufanya yeye ni kwenda moja kwa moja kwa baba yake yenda baba yake anakuambia kitu gani ambacho watu wanakizungumza kala mama yake Aisha akatema kumwambia Aisha ya bunayya hawini alayki e binti yangu tulia تريع فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن عليها tumbe tulia جابوا usimchukulie قوة bali khafifishe lifanye dogo kwako fawallahi naapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala لقلما كانت امراه قد وضيئه ni mara chache mno anapokuwa mwanamke mwenye kung'aa inda rajulen kwa mumeo yuhibbuha ikawa yule mumeo anampenda sana yule mwanamke laha dhara'il hali ya kuwa ana wake wenzake laha dhara'il hali ya kuwa ana wanawake wenzake illa kasarna alaiha isipokuwa watazungumza maneno mengi panapotokea jambo baya watakuwa wanazungumza mambo mengi ya aibu hasa pale yanapokuwa yanaonekana hayo maneno ya mama kumwambia binti yake kama mwanangu hali ya kawaida iliyoko mwanamke anapokuwa anapendeza na anapokuwa mzuri kwa mumewe hali ya kuwa huyu mwanamke adha wanawake wenzake basi huwa wanakasirisha kuzungumza mambo yake ya aibu haya maneno mama yake Aisha alikuwa anayozungumza haina maana kwamba kuna wanawake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wamezungumza haya maneno ya ikla bali alikuwa anamweleza hali inapokuwa mtu anapokuwa na wanawake wenzake kwa mume kwa mara nyingi hali inakuwa hivyo lakini vile vile hapo tunaona namna gani malezi ya huyu mama jinsi alivyokaa kwa sababu alijua mtoto wake hayuko katika mazingira ya zawazawa akampa maneno ambayo atakapokuwa amesikia binti yake hatajiona mpweke bali ataona kwamba ni vitu ambavyo katika maisha vinatokea القول في عيبها وانا كثريشا كزمونزا كتك عيب ذاك كثرنا القول في عيبها وانا كثريشا كزمونزا كتك عيب ذاك وفي هذا الكلام من فتنة أمها وحسن تأتيها في تربيتها نكتك يا منينو تنعونا أكيد يا مما kwa mama mama yetu Aisha alikuwa na akili ya hali ya juu na uzuri ambao alikuwa amwendea binti yake katika malezi mala mazida alayhi malezi ya hali ya juu malezi mazuri ambayo hakuna ziada juu yake fa innaha alimat anna dhalika yadhum alaiha kwa sababu mama alikuwa anajua kwamba haya maneno yamekuwa ni makubwa juu ya binti yake fahawalat alaiha akayahafifisha akayapunguza na kumfanya binti yake aone kwamba yale maneno ni maneno ya kawaida ni maziko lakini kiasi fulani apunguze ule uzito wake fahawanat alaiha al-amra bi'ilamiha na akamkafifishia na kupunguza ule uzito wa lile jambo kwa kumweleza biannaha lam tamfard bidhalika kwamba haya yaliyotokea sio kwamba yametokea kwa yeye peke yake yanatokea katika ndoa nyingi maadamu kwenye hizo ndoa mwanamke anakuwa zaidi ya mmoja hakumpotosha bwana na kusema yeye mumeo anasema nini amekubali hayo maneno au hajakubali kama amekubali nenda kadai talaka au twende huko huko au bwana wewe angalia tu maisha haya kwa wewe mwenyewe unaloona kulifanya wewe lifanye tu la kusema haya maneno bali kuhafifisha na kumwambia mwanangu haya mambo yanatokea katika maisha وهذا مع ما min al-ishara ila ma waqa min hamla na haya ni pamoja na yale ambayo yako ndani yake katika ishara yale ambayo yalikuwa yametokea kwa Hamna Hamna binti Jash ambaye alikuwa anazungumza na Zainab ambaye ni mdogo wake na Zainab ambao tulizungumzia kwamba ndio ambao walikuwa na wanazidi kueneza zile habari kwa pamoja na haya ambayo uh, mama ameyazungumza na yale ambayo alikuwa ameyazungumza Hamna bintu Jashi wa anna al-hamila laha ala dhalika kaum Aisha dharrata ukhtiha alikuwa amezungumza haya kwa sababu Aisha ni mke mwenza wa dada yake ambaye ni Zainab kwa hamna naye swala anaeleza zile habari lakini alikuwa anazieleza kwa sababu tu Aisha ni mke mwenza wa dada yake na yeye akabebea bango sahihi tunasema hivyo akawa anazieneza zile habari kwa watu lakini wale watu wengine wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna aliyefikia kuzungumza hizi habari wala kuzieneza isipokuwa wamemtaja watatu lakini miongoni mwao ni Hamna na alikuwa anazungumza kwa sababu huyo Aisha ni mke mwenza wa dada yake na kawaida wanawake wanapokuwa wawili na kuendelea kwa mwanaume mmoja hivi vitu huwa vinatokea hasa akubariki zaidi kumumeo kama kunatokea jambo fulani atajitahidi kulisambaza hilo jambo haya maneno ni ishara yale ambayo amezungumza mama yake Aisha radhiallahu ta'ala anha ilikuwa unapo mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna leo lakini huwa zinatokea kwa hiyo kama ikuteni miongoni mwa siku basi jaribuni kuadabika na adabu za kidini haya yalikuwa yametokea lakini Aisha alikuwa na subira ya hali ya juu hakuwa na haraka ile yoyote ile wala hakuchukua maamuzi mkononi isipokuwa yeye alikuwa anayakilisha zile habari kwamba ni kweli watu wanazungumza itakayoeneza zile habari lakini hakutoka na kwenda kwao hao watu na kwenda koteni kubadili kwa nini unasema hivi unasema hivi unasema hivi la vipi leo hili lingekuwa limetokea kwa mmoja katika dada zetu nadhani pasingetosha pasingetosha nadhani angechukua kaadha na kufunga kwenye hijabu yake na kwenda huko huko kwenda kulianzisha lakini umesema shahada haikuwa hivyo hali ilikuwa tofauti kabisa na watu ambao walikuwa wameleleka katika adabu za kidini kwa maana ya kuleleka kwa baada haya maneno kuambiwa na mama yake qalat mama yetu Aisha amesema fakultu nikasema subhanallah awala kad tahaddatha an-nas bihadha hakuna alichokisema zaidi akasema subhanallah hiyo ndio lake aliyozungumza istighatha billahi subhanahu wa ta'ala mutajabatan alikuwa amesema haya maneno katika hali ya kutaka al-ghawf kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hali ya kutaka kuondolewa na tatizo ile ambalo limemkuta anasema haya aliyekuwa ni mwenye kustaajabishwa min ukoe mithli dhalika fi haqqiha kutokea mfano wa hayo katika haki yake ma bara'atiha almuhaqqaqa indaha pamoja na yeye kuwa mbali na jambo hilo kiuhakika zaidi kwake yeye maneno hakusema neno lingine lolote lile kusema subhanallah au laqad tahaddatha an-nas bihadha hivi kweli watu wamezungumza kwa haya maneno kala mama yetu Aisha anasema fabakaitu tilka layla nikalia usiku nilipoambiwa hiyo habari nililia huo usiku hata asbahtu mpaka nikafika asubuhi yani toka hiyo habari alipoipata kaanza kulia usiku mzima mpaka asubuhi inaingia la yarqa li dam'un wala astahilu binaumi machozi yalikuwa yakafiki wala sihisi usingizi jambo kubwa limempata ikawa machozi yakatiki yanatoka tu na usingizi hahisi hata kidogo jambo la kusingiziwa ni jambo baya hakika linaumiza lakini hasa ukizingatia kwamba miaka yao ilikuwa ni jambo la aibu sana kuonyesha mtu anafanya kitendo kama hiki kwa hiyo yeye alikuwa anajua kabisa wapo mshaamini kwa hiyo pamoja na yeye kutokufanya kile kitu lakini msiba ule ulikuwa ni mzito kwa kulia hasikuzingatia kwani mtoto wa kike alikuwa ni katika kiasi kwa alilia usiku mzima machozi yakatoka nalia usiku mzima mpaka inaingia asubuhi bado nalia qalat anasema mtu Aisha wadaa rasulullah sallallahu alayhi wasallam ali ibn abi talib wa usama ibn zaid mtume sallallahu alayhi wasallam akamuita ali ibn abi talib na usama ibn zaid kwa kawaida je habari imeshamfikia habari yeye ilishamfikia Mtume صلى الله عليه وسلم na ndio maana mama ulikuwa umebadilika kwa kufikia hatua ya kumuita Ali radhiallahu anhu kadhalika kumuita Usama ibn Zaid radhiallahu anhu Thank you. kwa nini aliwaita mama yetu anasema hina istalfatha alwahyu pindi wahai ulipochelewa tume alikuwa jua alikuwa juu zaidi kwa alikuwa subiria wahyi ambiwa halisia wajabu na wahai ukachelewa kutoka kwa kawaita pindi wahai ulipochelewa yasaluhuma wayastashiruhuma fi firaq ahlihi akiwaulizia na kuwataka ushauri katika kumwacha mkewe jambo lilikuwa ni kubwa jambo lilikuwa ni kubwa kupita maelezo kwa hiyo kutokana na mazingira jinsi yalivyokawa mtume kamwita Ali pamoja na Usama kuwataka ushauri juu ya kumwacha mkewe kutokana na mazingira yalivyo vijana ni muunaji kuhusiana na hali jinsi ilivyo بالذي يعلم من براءة أهله aliashiria kumwashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kile anachokijua katika hali ya kuwa mbali na hicho kinachosemwa mkeo yakazungumza maneno yanayoashiria hivyo kwamba hayo yanayosemwa na hao watu hakika mkeo yuko mbali na hayo maneno hicho ambacho kinachosemwa hapana mkeo hawezi kufanya kitu kama hicho bali yuko mbali na kitu cha namna hiyo anasema billahi ya'lam lahu min nafsihi na kwa kile anachokijua kwa mkewe katika nafsi yake فقال اسامه akasema usama أهلك ولا نعلم إلا خيرك أهلك إيه أمسك أهلك أنتم باكي نمكيب أمسك أهلك باكي نمكيب وسمواشي ولا نعلم إلا خيرا كيف نتجوكم كيف خير kisha kuna كيف kwa huyu mkeo isipokuwa ni heri ya vipi heri ya afifa alaika bika huyu mkeo ni afifa yuko bana au machafu alaika bika lakini vile vile anaendana na wewe usimwache sisi hatujui kwa kiasi kwa kuwa ni kheri haya maneno ambayo alikuwa amesema Uzamu kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam wa amma aliyun faqala ya rasulullah لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية الجارية وسل الجارية تصدقك أما علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله ewe إيه mtume الله لم يضيق الله عليك Allah subhanahu wa ta'ala hajakudhikishia Allah hajakufanyia dhiki wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam wanisaa siwaha kathirun na wanawake asio kwa yeye ni wengi wengi wewe ni mtume wala hauna dhiki hiyo wanawake wengi wanawake sio kwa Aisha wako wengi lakini pamoja na hayo akamwambia wasalil jariyata muulize binti ambayo yuko mle ndani jaria kijakazi ambayo yuko ndani kwake tasduka atakwambia kweli هذا الكلام قاله علي nabii sallallahu alaihi wasallam haya maneno aliyasema Ali na kilichomfanya aseme hivyo ni kuona upande wa mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa yuko katika dhiki lima raa indahu min alqahri kwa kile ambacho anakiona mtume sallallahu alayhi wasallam yuko katika dhiki hatulii yuko na huzuni akasema maneno ya namna kama hii bisababi alqawli alladhi qila kwa sababu ya neno ya kauli ambayo imesema kwa baada ya kuona mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika hali ya kawaida mazingira yuko kunayo magumu hayuko katika hali ya uzuri kwa sababu ya mwanamke akwambia bwana Allah subhanahu wa ta'ala hajakudhikishia wewe na wanawake sio kuashi mwingi lakini pamoja na hayo pamoja na hayo muulize kijakazi ambaye yuko kwake atakueleza kweli كأنه قال إن أردت تعجيل الراحة ففارقها kana kwamba aliye alisema kama unataka upate raha kwa haraka mwache kama unataka upate raha kwa haraka kutokana hiyo hali ambayo uko nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam mwache wa in aradta khilafa dhalika na ukitaka kinyume na hivyo fabhath an haqiqati al-amri basi tafuta ukweli wa jambo au katika hudhur au katika matatizo kwa hiyo kama unataka upate raha ya mapema basi achana naye lakini kama unataka kinyume na hivyo basi tafuta uhakika wa jambo na ndio maana nakwambia kwamba muulize kijakazi ambaye yuko ndani atakwambia ukweli قال رسول tena wadaa rasulullah sallallahu alayhi wasallam barira mtume sallallahu alayhi wasallam akamuita barira barira ndio kijakazi ambaye alikuwa kwa Aisha mtume akamuita barira fakala mtume akasema ayi barira ewe barira ewe barira ewe barira hal raaiti min shay'in yaribuki je umeona chochote kile ambacho kinakupa wasiwasi kwa huyo Aisha kuna chochote kile ambacho wewe unakiona ambacho kinakupa wasiwasi kama kuna kitu unachokijua ambacho unaona hakiko vizuri wewe niambie nieleze كانت له بالين اكسب كممبيا متوم صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق نعم فايوله امباي امكتوم وهو بحق قالت له بريره والذي بعثك بالحق نعم فايوله اليكتوم وهو صلى الله عليه وسلم بحق ما رايت عليها امرا قد اغمسه sijaona juu yake Aisha jambo katu ambalo mimi namtia aibu sijaona kwake jambo ambalo mimi namtia aibu sijaona kwake jambo baya ghaira annaha jariyatun hadithatu sinni isipokuwa yeye ni binti wa umri mdogo ambazo kilichopo kwamba yeye ni binti mdogo wa umri tanamu ala ajili ahliha fatati addajinu fatakuluhu analala ngano inavyokuwa inakando kwa ajili ya watu wake akwambia ngano ibaki hifadhi huko yeye analala. Anakuja mbuzi anakula. Binti mdogo. Kwa hiyo kama ni aibu ndio hii. Haya maneno Barira anayesema kwa nini? Na anakusudia anakusudia kwamba ma kuntu aibu alaiha mimi sio mwenye kumtia aibu Aisha illa anni kuntu ajinu ajini isipokuwa mimi nilikuwa na kanda nga waamuruha an tahfadhahu na alikuwa namwamrisha aihifadhi jengo mwenye nyumba kwa nilipokuwa namaliza kazi nilikuwa namwambia haya hifadhi hiyo ngano ambayo tayari nimeshaikaa fatana an ikisha kwa hivyo analala usingizi anampa hifadhi ya analala ngoji yani usingizi huo huku ngano ni hifadhi analala zake usingizi kwa hiyo kisha lala kinachotokea ni nini fatahati dajir anakuja mbuzi fataakulu nakula hiyo ngazi Adhaji ni wale mbuzi wasioenda malishoni wale ambao wanatembea tembea mtaani. Kwa hiyo ndio shida yake hiyo. Hiyo shida. Kwa hiyo kama ndio hiyo lakini kutokana na udogo wa umri ambao mume yetu Aisha alikuwa nao na wale ambao wameoa watoto wadogo pia hata hii miaka unaona maajabu majumbani mtu anaweza akafua nguo zake huko kakaa pale anakuja basi akarejea nguo hizo yaani wakati anaendelea kukuja usingizi unakuja basi akalala tena juu ya hizo nguo ambazo alikuwa anakunja lakini kwa sababu ya utoto kwa kwani vitu ambavyo vinakuwa vinatokea kwa kutokuwa na tajriba ya mambo lakini mkubwa yeye anaweza kaamka ile kuswali alfajiri mpaka sana za usiku huko mchana mzima wala jalala hata dakika moja lakini mtoto mdogo la hajimiliki hajimiliki na kama mtu akitaka kwa mtoto mdogo basi bila kumjulia mimi ya matatizo katika nyumba wanakuwa na tasarufati za ajabu ajabu watoto wadogo majumbani ni shida tu shida lakini kaenda hivyo baadaye atazoea baadaye hali ataenda atazoea atakuwa tajriba ya mambo kwa atafanya mambo makubwa kwa hiyo hali ilikuwa inatokea hata kwa maelezo Aisha kwa hiyo badala ndo anasema hayo maneno kwa maana yaani kwa hiyo swali unauliza mimi hakuna ambacho namtia aibu Aisha isipokuwa tatizo kubwa kwamba tulikuwa tunaandaa ngano kwa ajili ya chakula namwambia bwana nifanye hiyo analala na kuja zake mbuzi huko anakula halali kama ni aibu ndio hiyo lakini zaidi hamna قالت mama yetu Aisha anasema فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه اكسمام متوم صلى الله عليه وسلم ذاهب يعني يوتيكو بعد كوغلا منينو نبريرا اكسمام فتعذر من عبد الله ابن ابي اكتكوا كتكانا عبد الله ابن ابي بن سلول istadhara kivipi yani akawa anakusudia man yakumu bi'udhri idha aqabtuhu ala su'i ma sadara minhu nani atakayesimama na kumchukulia udhuru pale nitakapokuwa nimemwadhibu huyu mtu kwa ubaya wa kile ambacho kimetoka kwa yeye yani maneno la al-ifki hiyo ni tafsiri ya kwanza akisema kwamba ni nani ambaye atakayekuwa amelipa udhuru na kunitetea ikiwa vipi nitamwadhibu huyu mtu kwa yale maneno yake mabaya aliyozungumza kuhusiana na mke wangu wakila na tafsiri nyingine ikasemwa man yantakimu li minhu ni nani atakayeniadhibia na tafsiri ya pili ndo yake ni nani atakayeniadhibia huyu Abdullah kwa kile alichokisema kuhusiana na mke wako wakati ya maneno mtume sallallahu alaihi wasallam anasema huwa ala al-minbar hali yakuwa yeye katika mimbar sema maneno فقام فقال akasema mtume sallallahu alaihi wasallam ya ma'ashara almuslimina enyi waislamu au enyi kongamano la waislamu man ya'dhurni min rajulin kad balagani anhu adhahu fi ahli na atakayeniadhibia mtu ambaye yamenifikia mimi kutoka kwake maudhi yake kwa mke wangu na atakayesimama na kumwadhibu huyu mtu ambaye yamenifikia kutoka kwa yeye maudhi kuhusiana na mke wangu nani atakayesimama na kufanya hiyo kazi wallahi ma antu ala ahli illa ghayran na hapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala sijui kwa mke wangu isipokuwa ni kheri na kisimama na kunifanyia hiyo kazi walakad dhakaru rajulan ma alimtu alayhi illa ghayran na wamemtaja mtu ambaye sijui kwake isipokuwa ni kheri yani akiwa anamkusudia Sufwan ibn Mu'attal al-Sulami thumma Zakwani huyu mke wangu ambaye wamemsemea kwamba amefanya haya mambo mimi sidhani kwa kiasi kwa kuwa ni heri na wanamtaja mtu ambaye mimi sijui kwa kiasi kwa kuwa ni heri wama yadkhulu ala ahli illa mai haingii wawekezaji usipokuwa pamoja na mimi mwenyewe hapo tunajifunza mambo mengi miongoni mwa yale tunayojifundisha kwamba mtu unapokuwa unaelezwa habari basi usiichukue moja kwa moja bali ithibitishe kwa kuipunguza lakini vile vile kutokuwa na haraka ya mambo jambo linapokuwa linatokea hata kama lingekuwa mzito namna gani jaribu kuwa na taani kuwa na ukole kwa sababu unapokuwa na haraka unaweza ukafanya mambo ambayo baadaye utakuja kuharibu mambo mengi lakini vile vile tunaona umuhimu wa mtu kutaka ushauri Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na yeye kuwa ni mtume lakini kwenye kadhia alitaka ushauri alitaka ushauri kwa baadhi ya watu lakini vile vile tunaona namna gani maisha watu wanatakikana kuishi tusiwe tunaisha maisha yaliyokuwa tunadhaniana dhana mbaya hasa kwa wanaume juu ya wanawake wanawake wengi wamekafirika ile ghafla tena wanakafirika na mambo machafu hata wanapokuwa katika ndoa zao wako wako ambao eh, huwa wanatoka katika ndoa zao lakini wachache lakini wengi katika wanawake wamekafirika mno na hayo mambo kwa hiyo mtu asikie pressure kama anajaribu kuchunguza uchunguzi ambao kinafikia hatua haishi vizuri lakini ipokuwa yeye akiamka kuchunguza leo amefanya nini amewasiliana nani ameongea na nani da wanawake wengi wamekafirika na haya mambo kwa hakuna kinachopaswa sisi kuishi kwa ni ni, ni kuwadhania heri ni kuwadhania heri kwa sababu ikiwa sisi tunakaa na kuwadhania vibaya hawa wanawake nadhani maisha yatakuwa ni magumu maisha yatakuwa ni magumu kupita kiasi sipokuwa pale atakapokuwa amedhihirika kwa mambo ya wazi kwenda wakati huo lakini kinyume na hivyo hatutakani sisi kuwadhania dhana mbaya lakini vile vile kudhaniana teli waislamu hasa wale ambao tunaishi nao katika mazingira na hali zao tunazijua hawana mambo ya utata ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza kuhusiana na sufwan akasema walakad dhakaru rajulan ma alimtu alayhi illa khairan na wamemtaja mtu ambaye sijuko pekee kulikuwa ni khair wama yadkhulu ala ahli illa mai na haingii kwa wake zangu sikuwa pamoja na mimi hiyo hali hapa ni mazingira yalikuwa ndio hivyo lakini maneno ambayo yalikuwa yameanzishwa tu na watu wachache kabisa lakini yalishughulisha watu kupita maelezo maneno ya kutungwa lakini fikiria hali ilivyokuwa muamara wa mtume ulibadilika na mkeo lakini kuna maneno tu ambayo yaani watu wameanzisha tu lakini vile vile inapotokea mambo kunakuwa kuna watu ambao wanakuwa wako macho kama alivyokuwa Umu Mustah tunakuja kuangalia mbele ya safari akina Zainab na wengineo ambao wao walikuwa wameweka mbali kabisa jambo hilo na kuna aliwezekani hata kidogo lakini jambo baya linapokuwa linatokea basi balaa lake halifupiki kwa watu fulani kiasi kwa sababu wale waliotunga haya maneno waliyatunga lakini matatizo yamekuja kuingia mpaka kwenye familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallama lakini vile vile hali ilikuja kuwa mbaya zaidi kwa watu wengine kwa sababu ya maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam kuyasema alisimama mtu mmoja kwa Jumapili ijayo inshallah alisema mtu mmoja akasema bana sisi tutafanya hiyo kazi sisi hiyo kazi ya kumwadhibu huyo mtu ambaye aliyozungumza na maneno tutakuja kuifanya ikiwa ni katika sisi na kama itakuwa ni katika wenzetu basi wewe utatuamrisha sisi za kuifanya tuzalifanye mambo ya ukaribu baina ya watu kwa vile anazungumza maneno alikuwa anajulikana mwingine akasema ah, bwana huyo watu uwaro huwezi kumuua wewe hautaweza kumuua kasi na wala uweze kumfanya chochote kile mwingine atasimama kuambiwa wewe mnafiki kwa sababu unajadili kutana na mambo ya wanafiki yale maneno ambayo yametungwa tu huko lakini jambo limekuja kuwa baya mpaka baadaye watu wakaja kusema vibaya kwa hiyo hili jambo halikuwa dogo jambo lilikuwa kubwa lakini tunaona namna gani waislamu waliokuwa msubiri na kutaamali na haya mambo katika hali ya usafi kabisa kwa hiyo kwa leo tutasimamia hapo insha allah tutaendelea jumapili ijayo na jumapili ijayo watu wajiandae yani hadithi itabidi tuimalize tabidi tumalize kwa kama tutaanza sasa tunanusu kama tukifika dhuhuri tutafika dhuhuri lakini muhimu ni itakuwa asubuhi au tutakuwa salali kwa hiyo Jumapili ijayo inshallah hali yoyote kama kama saa matatu lakini tuhakikishe kwamba hii hadithi tunaimaliza bibi